أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بیان امور انتظامی بعد از اینکه بحث انفاق سبیل الله را فرمود لذا بیان کرد آخری انبی از امور انتظامی اگر شما با معامله دینی داشتیم مدیر را نقد میدادیم و سمن را بعد از مدتی می گرفتید لحظا این حتما مکتوب کنید مدیر را مشخص کنید سمنش را مشخص کنید و تاریخ پرداختش را هم مشخص کنید چنانچه امروز همین چکهایی که مردم میدن عمل این آیه هست میاد پرداخت را معلوم بکن حالا این دیون را کی بنویسه لہذا کاتب بنویسه الحمدلله امروز اکثر مردم در دنیا نوشتن و خواندن بلدن پس کسی که بدهکار است باید خود بدهکار بنویسه بهتره اگر خودش نوشته بلد نیست کاتب را بگن که بینید معموله دینی را حتما الله تعالی فرموده مکتوب کنید این حکم خدا هست چرا اگر شما مکتوب نمی کنید با کلم خود نمی نیستید پردا شبهی پیدا میشه خصوصا اگر امروز انسان نگاه کند با این مانو های طویل و عریض و با این حافظه های کم اگر دفتری برای نوشتن و یادداشت نباشد چقدر انسان حالا دادای ما خود ما میگم بده می نیسیم دوستان میگن نه نمیخواد بینیسیم نه حکم خدا و واقعا اگر نوشته نمی بود دادای خود من اکثر با کلم خودم می نیستم که اگر نوشته نمیشد با کلمه خود شک در دل پیدا میشه وقتی انسان با کلمه خودش می نویسه با خط خودش می نویسه تاریخ می نویسه حتی همین بیونه هایی که ما انسان از مغازه خوردنی نوشیدنی لباسی حتما باید نمی نویسی خب اگر نوشته نمی بود خب یاد من نمانده حالا ما که هیچی کسانی که بردگی و داد و سترشون زیاده اگر نوشته نکنن که هیچ اون نوشته هست که محفوظه و بهترین صورت همینه که کسی که بدهکار است او بدهکار نیست این بزرگترین آیه در سوره قرآن مجید هست این مسئله را ای کسانی که شما ایمان آورده ازا اذا تداینتم بدین وقتی شما معامله کردید دینی الى اجل مسمى تا تاریخ مقرر یعنی تاریخ پرداخت را حتما باید مقرر کنی که چه زمانی شما میدی ها اگر تاریخ را شما مقرر نکردید معمولا درست روی اعتماد ولی بهتر اینه که تاریخ پرداخت را مقرر کنید نزا کمتر میفته وقتی شما میگی بعد از شش ماه من از شما پول میخواهم خب دیگه تا شش ماه شما حق نداری پیش میگیری شش ماه هم که گذشت او باید بره و امروز همین چکا هم عمل به قرآن تاریخ را مشخص میکنه اگر کسی بیمیاد نداد زارش میکنه و حق او ضایع نیست مدرکی بسیار معتبریه همین ایده مدرکی، اگر این مدرک نیست لازم بنویسید هیچ دینی را بدون نوشتن نگذارید هر معامله که شما دینی میکنید نقدی نیست حتما این را مقصود کنید و از نوشتن آن خفته نشید چقدر الله سبحانه و تعالی توصیه وقتی شما معامله کردید دینی که مبی را نقد دادید و سمن را باد میگیرید یا اینکه به سلمه پول شما نقد می و مبیر بعد از مدتی میدی پول نقد می اینا هم نمیشتن سمن نقده یا مبی نقده چیزی دیگر غرضه اونم مشخص کنید اون غرض هم باید چیزی باشد که معین میشه که چه ماشینی با چه کیفیت اون کیفیت شما باید نمیشته بشه فکتبوه حتما او را مکتوب کنید این دین خود را مکتوب کنید و این فکتبوه استحبابیه واجب نیست به دلیل اینکه قرآن گفته اگر بعضی بر بعض دیگر اعتماد کرد و نوشته نکرد لازه اون انسان معتمد علیه حتما دین او را بده دیگه بزیر نداره حالا بعد اعتماد میکنه میگه از شما چک میخوایی و نه نوشته میخوایی خب چک نمیخوایی نوشتن به عنوان یادداشت کنی و اگر نوشتن نکردی هم جایزه اعتماد بلی واقعا انسان هر چقدر اعتماد دارد لیکن پراموشی بیاده حتما باید این نوشته کنیم ما داگر چیزای دوزی خرج کنیم دوستان میگه بده من با کلم خودم یه نویسم مگر نه نمیخواد بنویسی مگر نه خدا گفته او خب اگر این نوشتن که بعد مدت ما فراموش میکنیم اونها اگر یادآوری نکنن تو ما پراموش حالا دادایی از مغازه هایی که ما بردگی داری حالا من میگم شما از من دل میخوایی بیاری دفتر یا میخوایی بیاری دفتر همین روزا از کسی من راضی کرده بودم من کردم که من بینش دادم توی ذهن من همینطور خب بیاری بله آه بله معلومه که من خودم نوشتم و دینه ندادم خیلی چیزی مهمیه اگر انسان در گمان نمیشه باید اگر کسی خودش غلمی دارد بدهکار باید بیست نه کلمه وقتی بدهکار با کلم خودش می نویسد دیگه هیچ نوع شک و شبهی ایجاد نمیشه باید بینیسن ها اگر طرفین که معامله میکنن با یا مشتری نویسندگی بلد نیستن یعنی اون بدهکار بلد نیست بنویسه خود خب نویسنده باید به عدالت بین آنها الحمدلله امروز اکثر مردم خودشون میتونن بنویسن و این که میگن صاحب دکاندار تو بینیست هم این احتمال شبه و بدلی را دارد انسان باید خودش نیست این که بانکه ها و این همه است عددی هم می نیستن حروفی هم می نیستن این هم خیلی حالا با یک سفری صد هزار چقدر فرق می نهصد هزار برای اون اضافه میشه با یک سفر چانک معاملات و داد و زیادی دارد با یک صرف صد هزار نو صد هزار اضافه میاد برن یک میلیون میشه تو لحاظا باید کتی حروفی هم بنویسه عددی هم بنویسه که هیچ نوع شبهی نیاید همین چرخای بانکی رو و این چرخای که وطیقه هستن دونوان وطیقه می نویسن همه هر دو عدد رو می نویسن و این هم دستور تقریبا شرعیه و این هم عمل به پس بنویسن بین خود بین شما ای بای و مشتری قاطب عد در نوشتن زیادتی و کمی نکنن اکثر انسان ها در حقیقت کاتب نبودن نویسنده ها محدود بودن حتی توصیه شد که کاتب در نوشته خیانت نکنه زیاد ننویسه کم ننویسه پس باید بنویسد ها ولا یا خاطب ان یکتبه نویسنده هم از نوشتن عبارت کند چرا این کاف به معنی لام هست لام تعلیلیه کاف تعلیلیه به خاطر اینکه خدا او را تعلیم داده این نوشتن این نعمت بسیار بزرگ سروران گرامی که الله تعالی او را تعلیم داده کاف تعلیل ما علمه الله خدا بهش تعلیم داده قدر این نعمت را بداند شفت نشه کتای نبرو با وقت ندارم فرصت نه بایع و مشتری با هم معامله کرده سواد ندارد و تو شخصی که سواد نداره بدهکار از کاتب بنویسه و عدالت را هم در نوشتن رعایت کنه تو ولیملل الذی علیه الحق املا بگه به کاتب کسی که بر آن حقه یعنی مقروض ولیتق الله ربه و این مقروض هم از خدا بترسه که ربش هست اختیاردار و مالکش هست در نوشتن به کاتب که مقاس نگره به کاتب نمیگه که بینویس ده هزار از من میخواد دهکاری های بنده به فصل عبدالله ست هزار بینویس ده هزار ست ده هزار بینویس بیس هزار ترنسی آیت این نویسنده که حق بر آن هست ولا یفقص منه شعر چیزی کم نکنه بیس هزار ده هزار بینوسه اینطور نکنه خب حالا این کسی که بدهکار است دیوانه یا ضعیفه بخاطر تیر ناتوانه یا استطاعت ندارد که املاک کنه دو صورت هم بخاطر اینکه زبان اون کاتب را نمیدانه یا گنگه یا زبان نمیداند تو لحاظا ولی این شفیع و دیوانه یا ضعیف یا کسی که استطاعت املا گفتن را به خاطب ندارد ولی او عدالت را در رعایت کند درست بنویسد بدهکاری او را برای طلبگار اگر هست اون شخصی که بران غرض حق هست مقروض اگر هست سفی دیوانه کم یا ضعیفه پیره و ناتوانه یا بچه یا استطاعت ندارد که املا بده چون زبانش گنگه یا چون زبان را بلد نیست که برای کاتب بگه کاتب فارسیه و او اردو میداند فارسی نمیداند خب تو نمیتواند املا کنه برای کاتب پس املا کند ولی این معذور به عدالت بدیهای او را به کاتب بگه که بینیس این اینقدر این این از این آقا فلانی میخوام و موقع نوشتن وستشهدو شهیدین من رجالکم دو گواه هم بگی که مرد باشن اگر دو گواه مرد مسلمان نیست تو دو تا مرد وجود ندارد پس یک مرد و دو زن گواهی این ماجرا و این معامله بشه از اون مرد و زنانی که شما طرفین آنها را پسند میکنید اینها انسان درستند و موقع میان شهادت میده در اختلاف پیش بیاد حکمت این که دو زن در برابر یک مرد که نسیان غالبا در زنان بیشتره بخاطر این که فراموش کند یکی از آن دو زنان از تذکر بدهد یکی به دیگری که بله خواهر من تو هر دو دوا بودیم این قدره پورا یاد زن زن را بهتر میتونه تبدیل کنه قرآن دارد این چیز را ذکر فتذکر همان اخرى یکی از آن دو زن دیگری را تذکر بده وقتی فراموش کرد باز هم حکم پنجم نه از انکار شهدا اگر ضرورت شد که شما در یک ماجرای گواها بیان گواهی بدن الله تعالی میگه و گواها شما هم از دادن گواهی ابا نکنی اختلافی پیدا شده و گواه باید بیان گواهی بدن ولا یعب الشهدا اذا ما دعو وقتی خوانده شدن برای گواهی اختلافی بین این معامله کنندگان بایو مشتری رخ داده شما گواهی حالا به معذر قاضی بیاید گواهی ادا کنید باز قرآن توصیه می کند که خسته نشید از نوشتن اون ده سوان خانه صغیرن و کبیرا او کم باشد یا زیاد باشد معامله تلانیه یا معامله کمی حالا در جمهوری اسلامی ده هزار و بیست هزار و این معامله های کلیلی هست معامله های کلان میلیون از اون طرف را بره اینا همه نیست از نوشتن دیون خسته نباشد لا تسعبو از نوشتن دین در حالی که کم باشد یا زیاد باشد تا تاریخش هم اراجلی تا میاد پرداخت حتما بگوشید این نوشتن زیاده عادل نزد خدا حق کسی بی دیگری نمیرسد و راستر برای شهادت شاهدان شاهدان میگن دو میلیون نوشته هم دو میلیون خب این راستره برای گواهان آسانتر می شود همراه با شهادت یا برای ادای شهادت و خیلی نزدیک این نوشتن که شما شک و تردید نکنید وقتی حضرت با کلم خودش نوشته در اگر تو طلبگاری دیگه چی شکی در دلیت لیکن اگر او نوشته تو فکرت هست که من دادم دیون من ادا کردم و اون نوشته پایینه اون نام تو یا نام لیستی که تو پرداخت کردی پایین نوشته ده هزار تو بده کاری در دل انسان شک ولی اگر وقتی خودش نوشته یا مثلا اعتماد داره که در نوشتن اون طرف طلبگار مقاس نمی کنه باز هم خوبه خلاصا نوشتن خیلی نزدیک که شما شک نسبت دیگر نکنید ها از نوشتن آزادی که اگر باشد تجارت دست به دست حاضر است شما تو دیرون ها بین دستهای خود میگردانید فلیس علیکم جناهم الله تطور نیت بر شما گناه شما آن را نمیسی معامله نردی معامله چیه نردی پول هم نقده سمن هم نقده مگی هم نقده لحاظ اگر ننویسی گناه بر شما نیست رادیو می خرید پولش هم نقده نوشته لازم نیست که اکثر هم فاکتور میگن اینا فاکتور نوشته رای تاجرها فاکتور میگیرن من اینقدر چرت از شما بردم فاکتور شبیه نیست فاکتور نوشته میشه پولش هم پایین فاکتور نیستن نقش شد اصلا زرگرها عموما می نیست اگر قرض یادداشت میکنن روی فاکتور دیگه جنسیات می خرید فاکتور شبیه نیست اگر شما شبه می کنید فاکتور بینید اصل فاکتور هست اونجا اگر دین دین یادداشت میکنید دین نیست هیچ اگر دست به دست شما نوشته نکنید گناهی نیست و موقع معاملات بزرگ شما شاهد بگیرید و اشهدو اذا تبایات فلک بس اوقات می میره میگه من از او ده میلیون میخوام چه مدرک داری آقا تو ده میلیون میخوام هیچی من او بودم و خدا خود خب. حالا اگر اولیاء میت حاضر نباشند و خبر نباشند حق او ثابت نمیشه چطور بابا او داشته اگر چه معامله سری بوده او همراه داره او از ماجرای خود دیگران را خبر میکنه یک نفر دو نفر نه من او بودم و خدا بود نوشته داری تایید داری خط داری نه بعد یا نوشته در معامله سری به نامه های دیگر نوشته بکنه دادداشت بکنه گواه کنی وقت معامله کردی گواه بگیری جلوی مردم من با فلانی معامله کردم حالا امروز خصوصا مردها کسی مشخص نمیشه سوار با ماشین تصادف میکنه حالا نه طلبهاش را کسی میدانه و خب نه بدیهاش هیچ وقت انسان معامله های خود را بدون نوشتن نگذار بنویسه حالا اینکه نوشتن نمی کنن نه طلبها خود را بدون نوشتن بگذاره نه بدیهاش انسان باید بنویسه امروز را تا پردا هم نگذاره چرا که معلوم نیست موت موتهای خصوصا امروزی خیلی ناگهانی تصادفا پیرن خب لحظه نوشته از خیلی چیز خوبیه اللہ تعالی تمام قوانی میرا برای نظم ما گذاشته که شما نظم شما برقرار میشه بینید اشکر گواه بگیرید لا تبایات و ما معامله کردی دینی اگر اللہ تعالی میگه کاتب شاهد زرر داده نشن نه بخواهید به بخاطر مصالح خیش شاهد را و کاتب را ضرر ندید اما چه گناهی کردن لا یضار کاتب ولا شهید نبی سنده و گواه ضرر دادن نشی یا نویسندگان و دواهان زرر ندن چون لایضار را معروف و مجهول خانده میشه این کاتبه ها و شاهده که بر علیه کسی ضرر وارد نکنه غلط ننویسن غلط گواهی ندن ضرر ندن کاتبه یا خود کاتبه ها ضرر دادن نشوند و انتفلو اگر این کار زرر را به کاتبا شما ضرر دادید یا کاتبا در نوشتن که را ضرر دادن با اداوه داره نویسنده هم همینه یک سفر اضافه زده گواه هم شاید بخاطر کسی گواهی غلط بده تو این خاطر سربران گرامی اللہ تعالی میگه هر کس غلط گواهی بده کاتب یا شاهد تو فینه فسوکم بکم فسق کی یا شما کاتب را و شهید را ضرر دادی این ضرر کاتب و شهید یہ فسق کی نافرمانی که اون فسق با شما هست به خاطر حقوق بندگ را شما نافرمانی کردی واتقوا الله خاطب شهید و خب معامله کنندگان از خدا بترسید و تعلیم میدهد شما را الله تعالی احسانا احکام مفیده را به شما تعلیم داده امروز همین دستور الهی در تمام دنیا اجرا میشه معامله ها دیون پیشه میشه و این توصیه از اسلام بوده از خدا بوده امروز اگر نوشته باشه اختلاف های بسیار طویل و هریز ناحل نمیشته نوشته نیست اگر پاکتور رو نوشته باشد حل اختلافات یا سنگین نمیشه و شما را تعلیم میداد الله تعالی و خدا به نسبت به هر شی حالا شما در سفری هستی یا حضری نویسنده ای نیست و شما معامله دینی میکنید راه رحم چیه حالا امروز بعض چیزها را رحم میگن لیکن رحم شرعی اینه حالا من از شما این رادیو را گرفتم شما اعتماد نداری که من میرم بر میگردم و کل شما را میارم با من آشنایی و من هم میگم امروز من نیاز دارم شما باید این چیز را به من بدید من الان نیاز دارم پول را دو ماه دیگه به شما میدم شما اگر اعتماد دارید به خب می نیست اعتماد دارید که مال شما را میارم میدهد خب میدید و اگر نه شما میگید که من اینطور نمیدم مگر شما ساعت خود را اینجا رهن بگذار وقتی پول من آوردی ساعت خود را بردم این میگن در شریعت رب رب در شریعت یک وسیله که دین طلبگار ادا بشه اونی که رهن میگذاره در شریعت او را راهن میگن و او مرتهنه مرتهن برای استیفای حق خودش میگه این چیز را رهن حالا با بحث رهن در کتاب فکر کتاب و رن هست که در صفحات صفحات صورتهای جایز و ناجایز آن را نوشته کرد ولی آنقدر که در قرآن آمده است رن همین است در آمده که طلبگار چیزی از او بدهکار تو خودش نگاه میداره تا او حق دین او داده بشه پس این اون چیزش شمیده و او نمیتواند از این رحم استفاده کنه از این مرهون استفاده کنه مرتهن راقل رنگ گذاشت ساعت شنجا باید گذاشته بشه بدون که استعمال کنه روزی که پولاش آور میگذاره حالا در شهرستان ها انسان ها نیاز پیدا میکنن که پول بابا من غرف بده به من ده هزار تومن غرف بده ساعت من بود شد هزار تومنه من اینه برای شما میگذارم فردا هم که من آوردم ده هزار شما را ساعت من حالا در شهرستان ها که انسان آشنایی ندارد این صورت است که خدا گذاشته صورت رحمگذاری هر کسی هم که وجدان داشته باشد حتما میگه ساعت شهست هزار تومنی را در برابر ده هزار تومن نمیده مثل نه آورده خب پیش کنه و اگر نه یارد کنه این ساعت را بفروشد در هزار تومن خود را تکنید باقی مانده را برای داره این همون صورتی که اسلام برای تسهیل انسان گذاشته اینکی رحمی گذاره میگذاره غاب اینه صد هزار تومن در مقابل ده تومن اگر او دانایی باشه میگه بابا غاب ده صد هزار تومنی چی درست شیشه از درد نمیخونه غابش عالی حالا به طور مثال اینه میگر رحمی و اگر شما این کید بیان رهنه کید احترازی نیست رهن را در هزار هم انسان میتونه بگذاره اگر شما بودی بر سفر و ندیدید کاتب اگر الان کاتبی هم باشد خود رهن گذاشتن درسته فرهان مقبوضه پس رهن قبض کرده شود در قبضه صاحب حق باشد پس اگر آقا بدون رحم به شما اعتماد کردن داد فین امن کن بعضا اگر امین قرار داد بعض شما بعض دیگر را بدون گرفتن رحم بدون وسیقه به شما داد اللہ تعالی میگه ایک کسی به تو اعتماد شده است تو ادای حق بکنی این یکی تو جیب زدی و دیگر انکار چه دلیل داری از ما غرض میکنی حالا امروز مسئلہ امین چیزها چی میگن چک اینها خب مدرک هم مدرک دولتی هم و دست اینها داده دولت شماره چک به دست اوه فردا اونا فورن افتار میکنه پس ادا کنن آنهایی که امانت اعتماد کرده شده بر آنها امانتی گوی این دین مردم امانت بگردنشون و به از خدا که رد بیوخ و کتمان نکنه شهادت را شاهد ها ہاں۔ بیان غربت کتمان شهادت و هر انسانی که شهادت را کتمان می کند ماجرائی در شاهده تو پینه او آسمون قلب معامله کرده دو نفر گواه کردن حالا نوشته نکردن یا نوشته کردن و انکار می کنه گواه بیان گواهی بیدن اگر گواه های ماجرائی گواهی ندادن غلبشون کنه گواهی آثم القلب و من یکتمها هر کس اتمام کند این گواهی را اینه فانه آثم قلبه به تحقیق گناهگار قلب سبحان الله گناه تا قلب رفته چون او گواهی را هر ماجرای گواهی را انسان نباید کتمان انسان دید که کسی را خوش این گواهی را کتمان کردن گناه قلب است مال کسی را دوزید ها اگر میخواهد پرده کوشی کنه او را او را محرمانه بگه هر شب بده ورنه من گواهی میده چرا اگر برای پرده کوشی او گواهی نده تو حق دیگری ضایع میشه ادای گواهی ولو هم که برای سر انسان فدا بشه انسان باید گواهی راست ولو هم که بر علیه پدر و مادر و خود انسان هم تمام بشه گواهی درست گواہی را کتمان کردن گناہدار ہے فإنه آتم القلب والله ما تعملون علیم اللہ تعالی به آنچه که شما عمل میکنی خبر شما چه عمل میکنی این بزرگترین آیه قرآن عظیم الشان هست و در این آیه الله تعالی امور انتظامی معاملاتی را یعنی کتاب رحم را و کتاب سلام را و پیرا بیان و فقها این آیه را تا حد کافی تشریح کرده حالا رب چقدر تو سفرحان و مفروضا حالا فقها خوب تعریف کردن راه را و خوب بست کردن و شرح دن اگر شما ها ظاهر کنید در زبان یا از دست و پا و جواره آنچه را که در دل داری از آمال قلبی مثل خواهد فاسده و اخلاق زمینه و عزم معاصی یا مخفی کنید در حال الله تعالی حساب می کند شما را یحاسبکم به الله شما را حساب فیغفر لمن یشاء اکثر برای هر کسی که بخواهد بدون کفر و شرک گناه دیگر و عذاب میدن هر کسی را که بخواد و خدا بر هر شرک قادر این آیه وقتی سروران گرامی تلاوت شد بر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گران فرمان شد گفتن در دلهای ما یک سری خیالاتی می آید که ما از اظهار اون خیالات عاجز از اظهار اون خیالات عاجز لہذا اگر خدا ما را بخاطر این خیالات حساب بکنه که کار ما تمام وسوسا خیالات در قلب انسان خطور میکنه خدا اگر باشه دینار حساب بگیره از ما یه کار ما آیات بعدی نازل شده فالله تعالی با لا یکلف الله الا لا یکلف الله نفسا الا وسعها اون وساویسی که در دل انسان می و در اختیار انسان نیستن. و حتی صحابه اقرار کردن که هیچ سری خیالات تصور در دل ما که ما نمیخوایم آنها ظاهر بشن ولو ما هم تسغال بشیم و برای اینها بر پیغمبر که این سریح ایمان است این وساوس که در اختیار انسان نیست برای این وساوس اللہ تعالی کسی را گریز نمی کنند تو در اختیار انسان نیست یہ خاطر اللہ تعالی ترغیب داد که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه ایمان آورده پیغمبر به آنچه نازل کرده شده به پیغمبر از ربش و مومنون ایمان صحابه و مدح ایمان صحابه ایمان صحابه و المؤمنون عطف بر رسول اگر بله، ایمانی که پیغمبر آورده مؤمنون همون ایمان را آورده خب ایمان پیغمبر و مؤمنون چیه؟ تشریح و تفسیر ایمان کل هم پیغمبر و هم مؤمنون ایمان دارند به خدا یعنی به وحدانیت خدا و به دستورات الهی و به فرشتگان الهی ایمان دارند و به کتابهای الهی و به پیامبران الهی این همه مؤمن بهیه ایمان پیغمبر به دستورات الله به فرشتگان الله که مخلوق نورانی و خدا را نافرمانی نمی کنن کتاب های خدا نازل کرده و پیامبرانی که خدا اعظام کرده پیغمبر و مؤمنون تمام انبیاء الهی را قبول دارن بی این قیدیت که لا نفرق بین احد رسولی بین هیچی که از انبیاء ما تفریق به رسالت همه انبیاء ایمان دارن نیست که یک نبی را رسالت سے قبول کنند و یکی را رد کنند نه رسالت همه انبیاء را قبول کنند لا نفرق بین احد من امت حساب و قالوا سمعنا همه مؤمنین گفتن ما شنیدیم فرمان خدا را و اطاعت کردیم از فرمان خدا غفرانک این مفعول بهی است طلبنا طلب دار بخشش تو هستی سائل بخشش توی ای ربا ربنا منادم و الیک المسیح و به تو بازگشت همه ایمانیان و سروران گرامی این ایمان اگر نب امامت مقامی بالاتر از رسالت و نبوت بود و حتما اینجا در و جزی مومن بهی میگو می گفتن که آمن کل آمن بالله و ملائکتی و کتبی و امتی و رسولی کلمه ایمانی می آمد ایمان به امامت هیچ امامی لازم نیست که ما حتما باید ایمان بیاریم که او امامه یا او امامه من قبلا عرض کردم در تمام قرآن عظیم و شان تشریح ایمان ایمان بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی الیه المسیر و الیوم الاخر باید انسان همیشه ایمان حالا تفسیر این تبدو هست اگر ظاهر کنید یا مخفی کنید ما فی انفسکم را خودش مرا حساب میکنه حتی اللہ تعالی میگه برای مسابق حساب نیست لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نمیدهد خدا هیچ نفسی را مگر مندازه طاقت نمی لها برای آن نفس هست آنچه کسب کرده و بر علیه آن نفس هست آنچه او کسب کرده ربنا بار الها لا تو آخذنا ما را مؤاخذه نفرمود اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم ببینید رسول علیه السلام فرمود از امت من نسیان بخشیده شده پس چرا میگه ربنا لا تو ان این نسینا نسیا که بخشیده شده بی خاطر سروران گرامی شکر لله نسیان اگر چه بخشیده شده اینجا میگه ربا در اثر نسیان ما ما را گرفت و در مشکل الاثار و تعابی آمده که اینجا مراد از نسیان ترک اگر ما دستور تو را ترک دادیم آمدن یا خطاعت ما را گرفت نکن این لطف خدا هست که الله سبحانه و تعالی تعلیم داده بندگان خوب را تعریف کرده که بندگان خوب کسانی هستند که میگوه ربنا لا تواخذنا اگر ما نسیانا ترک دادی یا عمدن ترک دادی او اختانا یا خطا کردی بین خطا بین نسیان فرق اینه در باب روزه نگاه کنید یکی اصلا یاد نمیده من روزم آب میخوره هم هم روزه هم روزه اون نشکست یکی در فکره که من روزم آب برای مزمده تو دهن میبره این آب بدون اختیار فرودی این خطا در خطا کفاره نیست لیکن خطا هست خود خب در نسیان نه هست و نه کفاره پس امد را به تلیکولا اللہ تعالی می بخشه ربا باز ربنا برای جلب رحمت ها حمل نکنی بر ما باری چنانچه که بار اون بار را بار کردی حمل کردی بر آنهای قبل از ما بودن یعنی از بارگران روی ما نگذار ربنا بار الله ربنا لا تحملنا حمل نکنی بر ما آن باری را که طاقتی ما نداریم برای تحمل آن بار ما لا طاقت لنا بلکه وافو انا آب فرما ما ببخش ما را لا اخذنا این مقابلے ہوئے یعنی واق وحنا لا تعمل لا بمعنی واغفر لنا ولا تحملنا بمعنی وارحمنا انت مولان تو کارساز ساز ما در دو جهان تو مشکل گشای ما در دو جهان تو ناصر و مددگار ما در دو جهانی آخرین دعا فانصرنا علی القوم کافرین ما را نصرت بده در برابر قوم کافر سروران گرامی این دو آیه از آمن الرسول تا پایان فانصرنا علی القوم الكافرین در حدیث آمده و با فاتحه خدا این آیات را رسول الله انعیت کرده به هیچ نبی قبلا انعیت نشید و اگر یک مسلمانی در شب این دعای را بخواند شب اون مسلمان در عبادت حساب و این مسلمان از غافلی حساب نمیشه نعمت های هستن این دو آیه با آیه فاتحه که رسول علیه السلام فرمود که هیچ کسی قبل از من به از انبیاء این نوع آیات داده نشد دعایی که خدا در پایان سوره به بندگان داد در سوره فاتحه هم به ما دستور بود که بگیم ایا کنابود و یا کنستایی از تو استعانت میخواییم تو را عبادت بودیم در وسط سوره گفته شد که اذا سالك عبادي عنی فاني قریب و دعوت الداع اذا دعان من فریاد فریاد کننده را جواب میده الله سبحانه و تعالی نحوه دعا در آخر آموزش عبادتی که مغز آن دعا هست خواستنه با چه احتیاط و چه کلماتی ما بخواهیم الله انقدر رحمت کرد که در پایان سوره مغز عبادت را که خواستن و دعا کردن به ما آموزش که با این کلمات از من بخواهیم بگه ربنا لا تواخذنا ان نسینا و ربنا ولا تحمل علينا استرا. کما عمل تو ور الذین من قبل باری که بر گذشتگان می گذاشتی خدا چنان باری بر ما ندید بار نکن مارا باری که ما نتوانی را تحمل کنی عفت فرما مارا ببخش مارا و مورد ترحم قرار داد که تو مولای ما هست لذا فانصرنا علی القوم الکافرین و آئی یهود و نصارا خدا ما را نصرت کرده این خاطرستان والا نگرامی چه خدای مهربانی انواع و اقسام عبادت را دوما آمودش را حتی در پایان مغز عبادت را که خواستن و دعا کردن است اللہ تعالی در این سوره بزرگ دوما ما آموزش مغز عبادت نیست اونجا دستور بود که بگید من شما را عبادت میکنیم انواع اقسام عبادت های به ما تعلیم داد حتی مناسحات معاملات همین انسان معامله کند و مکتوب کند این عبادت است حکم خدا را اجرا کردن عبادت نکاح کنه طلاق بده و بعد از طلاق حقوقش را ادا کنه همه عبادت است تمام احکاماتی که در سوره بیان شد اینها عبادت هم کساس عبادت ہے اون حاکمی که کساس می کند او را ثواب آئی می رسه که بزرگان نوشته کردن در روایت که حد و مرد از یک اقامه حدود خیلی ثواب گیرد هر حکم خدا را رعایت کردن سروران گرامی این عبادت است خب در عبادت ها کمی و میشه در پایان دعای معذرت خواهی را آموزش الله تعالی توفیق عمل عنایت واخر دعوانا ان